ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبيب كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب Zašto su nevjernici i zulumčari ubijali muslimane i mučili ih kroz čitavu istoriju ljudskog roda? Zašto? Šta su radili? Da sav dunjaluk propadne, da nestane, to je kod Allaha lakše nego da bude ubijen jedan mu'min. I mu'min nije kao drugi čovjek. Makar bio ne znam takav, makar bio čorav, makar bio gluh, makar bio siromašan, makar bio ne znam kako bezvrijedan u očima ljudi, tako mi Allaha, kod Allaha je velik, kod Allaha je vrijedan, kod Allaha je skup.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 da je on dostavio vjerno Allahu poslanicu i ispunio emanet i da se do svoje smrti borio istinskim džihadom protiv kufra, protiv širka, paganizma, neznaboštva i neznanja, sve dok nije preselio na bolji svijet. Draga braćo i cijene sestre, mi u ovom vremenu koje je bremenito iskušenjima i nevoljama vremenu koje je obilježeno stradanjem muslimana diljem zemaljske kugle, osjećamo potrebu da ponudimo muslimanima istinsku i stvarnu utjehu i stvarnu nadu. A jedina prava utjeha za muslimana i muslimanku jeste Allahova objava, Kur'an, koji je ujedno i najbolji dar čovječanstvu od našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala Allahova objava Kur'an je ta koja napaja žednog i hrani ljudsku dušu i donosi joj smirenost i sreću zato iz Kur'ana učimo kako ćemo se ponašati u svakoj situaciji bez obzira radilo se o musibetu nevolji poteškoći i iskušenju koje Allah Đelešanuhu spušta na svoje robove da bi ih iskušao ili se radilo o trenucima užitka na Dunjaluku. Musliman i muslimanka ni u jednoj situaciji neće otići u krajnost jer im je Allah Đelešanuhu postavio granice i oni koji uče iz Allahove knjige i koji je slijede u svom životu ne mogu nikada pasti u očaj i beznađaj. Ovo dobro zapamtimo, braćo i sestre, bez obzira kako situacija bila teška, kao što je danas situacija kod muslimana, musliman i muslimanka ne mogu upasti u očaj i beznađe, jer su svjesni i ubijeđeni da ponos i pobjeda pripadaju muslimanima. I da će nevjernici na kraju doživjeti poraz ma kako nam izgledalo da su sad snažni i jaki, odnosno da imaju snagu, vlast i moć u datom, u datom trenutku. Allah subhanahu wa ta'ala nam, braćo i sestre, u Kur'anu spominje mnoge primjere čija pouka i poruka je jedinstvena, a to je nema toga, nema toga ko se može na zemlji uzdići iznad Allaha subhanahu wa ta'ala I drugo, ničija veličina i snaga i moć nije trajna. Kullu shay'in halikun illa wajha, kaže uzvišeni. Sve što je Allah stvorio propada i nestaje osim gospodara svjetova. Mi znamo i svjesni smo koliko je država i imperija bilo na zemlji koliko je zulumčara i nasilnika braćo i sestre protutnjalo dunjalukom i kako su okončali svoj život kako su završili svoj život cijela jedna sura u Kur'anu govori o jednoj takvoj državi i njenom imperatoru i zulumčaru oko koje ćemo mi se večeras i kod koje ćemo se mi večeras zadržati inša Allah i ona nas uči Dakle, ovaj Allahov govor i ova sura nas uči kome pripada konačna pobjeda i kome je lijep završetak. I ne treba da nas brine to što Allah subhanahu wa ta'ala daje dunjalučku vlast i snagu određenim sortama ljudi jer Allah im daje to na dunjaluku samo da bi ih kaznio da bi im to bila još veća kazna i da bi to bio još veći dokaz protiv njih. Dok ne dođe trenutak kad je Allah Đelešanu odredio i zapisao njihovu propast koju niko ne može odgoditi. Ta sura, braćo i sestre, je sura Al-Buruđ ili kako je kod nas prevedeno sazvježdja je sura koja uvijek iznova budi nadu kod muslimana čak i onda kad se nađu u situaciji koju smatraju i vide bezizlazno. Kada budu u teškoj situaciji kao danas, a vallahi, braćo i sestre, nije čudno, nije čudno nimalo što su danas muslimani na planeti zemlji u teškoj situaciji. Jer muslimani danas nisu ni blizu na visini zadatka koji im je povjeren ni na kakvom nivou, niti na bilo kojem polju životnom. Kad kažem nivou, mislim i na državni nivo, i na porodični, i na pojedinačni. Dakle, danas nemamo u svijetu, skoro da nemamo državu, gdje vlada Allahov zakon, gdje vlada šerijat, a Allah Đelešanu ga je zbog toga objavio, da se vlada po njemu i da se uspostavi na zemlji, kako bi vladao mir, pravda i sreća među ljudima – Zatim, koliko su muslimanske porodice udaljene od Allahove istine, od Kur'ana, Allahove objave i sunata poslanika sallallahu alaihi wasallam, možemo slobodno kazati, Kur'an je u jednoj dolini, a muslimanske porodice u drugoj. A također i kao pojedinci, kao ličnosti. Muslimani žive danas, danas u okruženju gdje vlada kufr, nered, nasilje, nemoral, nemoral, dakle, kada muslimani nisu položili ispit, nisu položili ispit, kada nisu izvršili mnoge fardove od Allaha dželle Đalešanuhu naređene, a jedan od njih je naređivanje dobra i zabranjivanje zla, onda se dao prostor sledbenicima šejtana njegovim vojskama da se raziđu po zemlji i da zavode i da vladaju. Čini mi se da živimo u vremenu za koje je Resul sallallahu alaihi sallam rekao je eti alen nasi zemanun men lem jakulu fihi riba nale gubaru doći će vrijeme ljudima kada će i onaj ko ne bude jeo kamatu dakle ko ne bude uzimao kamatu i poslovao namjerno s njom i svjesno bit okrznut i dohvaćen njenom prašinom dakle i ako je ne uzimao namjerno bojeći se Allaha Đalešanuhu ona ga neće neće zaobići, to jest, barem će ga prašina od tog grijeha dotaći. I ovdje, braćo i sestre, islamski učenjaci kad tumači ovaj hadis, koje ga bilježe Nesaj ibn Mađe i Ahmed, kažu da se to ne odnosi samo na kamatu, nego na svaki drugi grijeh i svako drugo zlo. I zinaluk, i alkohol, i droga, razvrat i tako dalje. I ova atmosfera i ovakav milije nije zaslužio pobjedu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sura Buruđ počinje, braćo i sestre, sa zakletvom Allah subhanahu wa ta'ala se kune nebesima. I kaže, A'udhu billahi mine shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-samai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud tako mi neba sazvježdja okićenog i dana već određenog i prisutni i onoga što će biti prisutno buruđ je riječ koja upućuje kažu u fesiri na nešto veličanstveno nešto uzvišeno nešto što ima velike i ogromne mogućnosti kao da je Allah subhanahu wa ta'ala u ovome ajetu htio da poruči svojim robovima, ljudima, razmislite ljudi ili razmisli ti čovječe koji imaš pamet, koji imaš razum, koji čitaš knjige istorije, slušaš i gledaš kome u istinu pripada veličina, kome u istinu pripada snaga i moć. I kako su završili oni koji su se smatrali velikim, snažnim i moćnim. Alam tara kejfe fa'ala rabbuke bi'ad Zar ne zna šta je tvoj gospodar uradio sa Adom? I ramadati imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. I sa stanovnicima Irema puna palata na stubovima kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. Zar ne zna šta je Allah uradio sa Adom? Zar nisu imali snagu? Zar nisu imali moć? Zar nisu imali vlast? I prkosili, prkosili gospodaru svjetova koji im je sve to dao i činili zulum i činili nasilje na zemlji. Wa thamud, alladine džabu sahra bil wad. I samudom koji je stijene u dolinama klesao. Wa firaun, dhil autad. I faraonom koji je šatore imao tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad koji su na zemlji zulum provodili, nasilje provodili i poroke na njoj umnožili. Subhanallah. Wallahi, kad s razumijevanjem čitamo ove ajete i pomno i slušamo kao da su sad objavili. Nered su na zemlji ti taguti i faraoni činili i poroke i nemoral, nemoral na njoj umnožili. Kao da je to naše vrijeme, kao da je to ovaj vakat u kojim su zulumčari uzeli maha, uzeli maha i čine je zulum nezapamćen na zemlji. Šta je bilo s njima? Šta je bilo sa Adom? Šta je bilo sa Samudom? Fasabba alejhim rabbuke sauta adab. Pa je gospodar tvoj bić patnje na njih spustio. Adu nisu koristili visoki stubovi i velelepne građevine, niti snaga tiranska, niti Semudu je koristila njihova civilizacija i kultura i sve ono do čega su došli i što su uspjeli da izgrade, njihovo znanje, njihova sposobnost, ništa im nije koristilo. Niti faraonu, koji se bio toliko uzoholio da je sebe smatrao Bogom. Kome su se ljudi klanjali i koga su smatrali istinskim vladarom i Bogom. Kaže uzvišeni, audhu billahi mine šeitanu rođim, inne firaune, علا في الأرض وجعل أهلها شيعا زيست سفراون بيو أزدقاو bio se ponio na zemlji i stanovnike njene je podijelio u skupine yastad'afu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin jedne je tlačio mušku im je djecu ubijao a žensku je u životu ostavljao doista je veliki smutljivac veliki smutljivac bio. Dakle, do te mjere je išao faraon da je ubijao ubijao novorođenu mušku djecu. Subhanallah, šta su djeca kriva? Šta su mu muška tek rođena djeca skrivila? Kakav su grijeh učinili prema faraonu? A žensku je ostavljao radi čega? Da bi se i življavao nad njima. I ne samo to, nego Allah Đelešanuhu kaže za njega da je govorio u suri Zuhruf 51. ajetu Ja qawmi elejse li mulku Misra wa hadihi l'anhara teđi min tahti o narode moj zar meni ne pripada vlast u Misiru zar meni ne pripada vlast u Egiptu i zar ja nisam vladar ovih rijeka koji ispod mene teku i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da te rijeke koje su tekle ispod njega teku iznad njega Dakle, utopio se u tim rijekama. وليل يجن وشمس تغيب فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب Uzvišeni govori o tome يكاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم U suri Yunus Allah subhanahu wa ta'ala govori o dovi koji je uputio ko Allahu subhanahu wa ta'ala protiv faraona i njegovog nasilja. Musa a.s. Musa a.s. kaže, gospodaru naš, ti si dao faraonu i glavešinjama njegovim bogatstvo da u raskoši žive na ovom svijetu. Pa oni, gospodaru moj, zavode s puta tvoga. Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne osjete patnju, patnju nesnosnu. Ovo je dova Musa a.s. dok je on učio dovu, Harun a.s. je aminovo. On je učio dovu, a on je govorio amin. I Allah Đelešanu je uslišao njihovu dovu, uslišao njihovu dovu, kada je faraon izišao sa svojom vojskom, kao što današnji faraoni izlaze u borbu protiv muslimana, sa svojom vojskom, ne nadajući se da će ga stići poniženje i patnja, ponižavajuća smrt, izišao je oholo, mislio je da će dostići Musa i selama i da će završiti sa njim i sa onim koji su ga slijedili. Međutim, Faraon je završio u moru. Završio je svoj život i skapao kao olinjali istrošeni magarac. Ostao bez spomena. Bez spomena. Ako se spominje, spominje se samo po zlu. Spominje se po lošim spominje se po nasilju. I Allah se, braćo i sestre, u ovoj suri kune nebesima. Kune nebesima. Da li postoji veće stvorenje od nebesa? Allah subhanahu wa ta'ala postavlja izazov ljudima preko ovog stvorenja, dakle preko nebesa, u suri Mulk, kada kaže A'udhu billahi minash-shaytanir rajim Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan, Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." farđeil basara hal tera min futur onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio ti onome što milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada pa ponovo pogledaj vidiš li ikakva nesklada zatim ponovo više puta pogledaj šta će se desiti pogled će ti se vratiti umoran i klonuo zbog veličine tog stvorenja zbog veličine tog stvorenja, a šta misliš, čovječe, kad se tvoj pogled vraća umoran s tog ogromnog stvorenja koje izaziva divljenje, šta misliš onda o njegovom stvoritelju? Šta misliš o Allahu subhanahu wa ta'ala? Wal yawmil mav'ud wa shahidin wa mashhud i dana već određeno i prisutnih i onoga što će biti prisutno. Allah subhanahu wa ta'ala u ovim ajetima, braćo i sestre, podsjeća na dan sudnji podsjeća zulumčare na dan kada će se naći u teškoj i bezizaznoj situaciji oni koji su na Dunjaluku činili zulum i tlačili muslimane, tlačili vjernike toga dana i to pred očima dakle svjedoka pred očima okupljenog naroda danas možemo slobodno kazati pred očima čitavog svijeta Jer preko sredstava informisanja čitav svijet može gledati i vidjeti šta rade zulumčari, šta rade nasilnici, kakvo nasilje i kakav nered i fesad čine na zemlji. I to bez grižnje savjesti, bez kajanja, bez samilosti, protesti ljudi upućeni njima protiv nereda, protiv nasilja, povici i krici nevinih ljudi, ne dopiru do njih oni ih ne čuju Allah poručuje njima da će doći dan u kojem će se situacija u potpunosti promijeniti toga dana ti silnici će biti svjedoci neizmjernog užitka muslimana onih koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu kao što će vjernici i vjernice biti svjedoci nesnosne patnje nevjernika i nasilnika. Svako će vallahi dobiti svoju platu i nikome se nepravda neće učiniti. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله